Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցն է։ Արցախի նախագահը Ստեփանակերտի հուշահամալիրում ծաղիկներ է դրել մեծ եղերնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Հայոց ցեղասպանությունից 102 տարի անց պահանջատիրական երթը շարունակվում է։ Հակառակորդի շփման գծի հարավ արևելյան եւ արևելյան ուղություններում կիրառել է դիպուկահար հրացաններ։ Հայաստանը եղել եւ մնում է բանակցությունների կողմնակից։ Այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցն է։ Այդ օրը ոչ աշխարհի հայությունը ողջակոչում է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Օրվա կապակցությամբ ուղերձը հղել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. 1915 թվականի ապրիլի 24-ը դարձավ մեր ժողովրդի հազարամյա պատմության ամենաողբերգական եւ արյունալի էջերից մեկը։ Ապրիլյան այդ օրերին Օսմանյան Թուրքիայում մեկնարկ տրվեց հրեշավոր մի ծրագրի, որի նպատակն էր իսպար բնաջնջել հայ ժողովրդին, ոչնչացնել մեր պատմական հայրենիքը, մշակութային եւ հոգեվոր արժեքները։ Հայ ժողովրդի հիշողությունից երբեք չի ջնջվի մեծ եղերնը։ Մենք հաստատակամորեն շարունակելու ենք պայքարել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ նրա շղթումը դատապարտելու համար։ Ոգեկոչելով Սուրբ նահատակների հիշատակը, մենք պետք է քաշ գիտակցենք, որ մեր հայրենիքի պաշտպանունակության ու ժողովրդի անվտանգության ամենահուսալի գրավականը ազատ ինքնիշխան ու ժողովրդավարական պետականությունն է, մարտունակ բանակը Հայաստան-Արցախ սփյուռք կուր երամիեսնությունը, որոնց ամրապնդման, զարգացման ու զորացման համար կանենք ամեն ինչ։ Մասնավորապես ասված է Արցախի նախագահի ուղերձում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ապրիլի 24-ին վաղ առավոտից դեպի Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիր մարդկանց հոսքը չեր դադարում։ Մեծ ու փոքր, ծեր ու ջահել շտապում էին զանգակատուն հուշակոթող իրենց հարգանքի турքը մատուցելու հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Մարդկանց հոծբազմության հետ էր նաև հանրապետության քաղաքական ու ռազմական ղեկավարությունը նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ ծաղիկներ խոնարելով ի հիշատակ մեծ եղերնի սրբադասված նահատակների։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ամեն տարի այս օրը համաժողովրդական երթը ճանապարհ է բռնում դեպի քաղաքային հուշահամալիր, որտեղ մարդիկ իրենց հարգանքի турքն են մատուցում 1.5 միլիոն նահատակների հիշատակին։ Զանգակատուն հուշակոթողի մոտ հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ տեղի ունեցավ Սրբոս նահատակած ողեկոչման կարգ։ ոգեկոչման հիշատակե սրբոց նահատակացումը, որոնք նահատակվեցին մեր հայրենի հողում, ընթացս մեկը ծերասպանության, արեմության Հայաստանում, Օսմանյան կայսրությունը։ Երկու տարի անցավ հարում է ինձ այդ աղրելի ծրասխանության։ Եվ մենք երկու տարի անընդհատ օգյանից չեմ պատանի։ Մենք պաշտոնապես երկրի վրա եկեղեցով զրվածրեցին մեր երեթե երկու միլիոն անմետ նահատակներին։ Ուղիղ 102 տարի է անցել այդ Օսմանյան Թուրքիայում ամենայն դաշնությամբ իրականացված զանգվածային ոչռագործությունից, սակայն այսօր էլ ողջ հայ ժողովուրդը մեծ ցավով ու համբերությամբ սպասում է, թե երբ աշխարհը վերջնականապես կճանաչի եւ կդատապարտի հայոց ցեղասպանությունը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության, գիտության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Կարլե Մարկարյանի խոսքով՝ պիտի միահամուռ ու միասնական ուժերով մեր ցավին փորձենք լուծում տալ։ 102 տարվա հեռավորությունից այսօր նորից եկել ենք մեր խոնարհումը, մեր խնկարկումը բերելու հայոց մեծ եղերնի անմեղ զոհերի հիշատակին եւ մի պահ թվում էր եւ տարիներ առաջ խորհում էինք ինչպես եղավ աշխարհի աչքի առաջ կատարվեց այդ դաշան ոչիրը, բայց այսօր էլ երբ նայում ենք աշխարհն անտարբեր է մնում մերցավին, նորից նորից զգում ենք, որ նույն թուրքը նույնն է մնացել, աշխարհն էլ նույնն անտարբեր աշխարհը։ Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանի դասախոս Սվետլանա Մկրտչյանն արտահայտվեց հազիվ, արցունքները զսպելով, խոր կսկից ապրելով։ Այս ցավը հավետ կապրի մեր սրտում, պետք է անմեղ զոհերի հիշատակը մենք միշտ վառ պահենք, ասաց նա պետք է միշտ վառ պահենք ցեղասպանության զոհերի հիշատակը եւ ձգտենք նրան, որ ամբողջ աշխարհը ճանաչի, ընդունի ցեղասպանությունը եւ տարիներ շարունակ մենք նշել ենք, իսկ այսօր մենք արդեն պահանջատեր ենք եւ պետք է մենք պահանջենք, որպեսզի ամբողջ աշխարհը ընդունի, որ իրոք 1.5 միլիոն հայեր Տերձորի անապատում 20-րդ դարում եւ ամբողջ Եվրոպան աչք փակեց այդ ոչրագործության առաջ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը երկարատև պայքար է հարյուրամյակից այս կողմ, իսկապես իրավիճակն այնպեսին է, որ ցեղասպանության ճանաչման հետապնդումը ոչ միայն հայ ժողովրդին է պետք, այլ նաև աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր ոչրագործությունների դեմն առնելու եւ նոր մարտահրավերներին դիմակայելու համար, նշեց ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Կարծում եմ, որ ինչքան էլ տարօրինակ հնչի, ցեղասպանության ճանաչումը եւ հատուցումը այսօր շատ ավելի պետք է Թուրքիային, որովհետեւ այս երկիրը գնում է դեպի մի անհասկանալի զարգացումների եւ այդտիսին է իրողությունը, որ Թուրքիան տեղ ունեցող զարգացումները վկայում են, որ հաստորեն ցեղասպանության շղթումը եւ այդ ուղությամբ կարելի ասել կործանարար քաղաքականությունը Պատմիական այս երկրի մղում է տարածաշրջանային ահաբեկչությունների կազմակերպիչ եւ մասնակից երկրի կարգավիճակ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայ ժողովրդի համար ամեն օր ապրիլի 24 է, այլ խոսքով պահանջատիրության օր, ասել է Արամ Արաչին Վեհապարը։ Նա նշել է, որ Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձի դատի գծով Թուրքիան լուրջ դժվարություններ է հասցրել հերոպահելով փաստաբաներին անհրաժեշտ աշխատանքները կատարելուց, ինչպես նաև իրավական հանձնախմբի թուրք փաստաբաներից մեկին բանտարկելով։ Վեհապարան գծել է, որ հակառակ այդ ամենին իրավական գործընթացը պիտի շարունակվի։ Նորին Սրբությունը ասել է, որ հայոց ցեղասպանությունից 102 տարի անց մեր պահանջատիրական երթը շարունակվում է եւ պետք է շարունակվի առավել մեծ հավատով ու վճռականությամբ։ Մոսկվայում հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցի կապակցությամբ անց է կացվել բողոքի ցույց։ Ցուցարարները մեկ րոպե լրությամբ հարգել են հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Ռուսաստանի պետական դումայի падգամավոր Բորիս Չեռնիշևի խոսքով այսօրը ամբողջ աշխարհը սկում է ոչ միայն հայոց ցեղասպանության, այլև բոլոր ցեղասպանությունների համար, որոնք կատարվել են մինչ օրս։ Ցուցարարները ծածանել են հայոց ցեղասպանությունը ընդունած երկրների դրոշները, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող պաստառներ։ Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցի կապակցությամբ բողոքի ցույցեր են անցկացվել Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում։ Պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Հնդկաստանի փողնախագահ Մոհամմադ Համիդ Անսարին այսօր այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր հարգանքի տուրκմատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հնդկաստանի փողնախագահը ցաղկեպսակ է դրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին, ծաղիկներ խոնարել անմար կրակի մոտ եւ մեկ րոպե լրությամբ ու խոնարումով հարգել սուրբ նահատակների հիշատակը։ Սա մի ողբերգություն է որպես աննկարագրելի մի երողություն, որ մարդիկ արել են մարդկանց հանդեպ, նշել է Հնդկաստանի փոխնախագահը։ Ապրիլի 24-ին եւ լույս 25-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 50 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով 800 գրակոց։ Շփման գծի հարավ-արևելյան եւ արևելյան հատվածներում ադրբեջանական զինուժը ակտիվորեն կիրառել է դիպուկահար հրացաններ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով ապրիլի 24-ին ժամը 17:50-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1997 թվականի ծնված Նարեկ Հմայակի Հարությունյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ստորագրել է հրապարակիր համաձայն, որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար ԼՂՀ պաշտպանության բանակի N զորամասի զինծառայող Նարեկ Հարությունյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Ադրբեջանական կողմը պարզապես փորձում է, ինչպես ասում են, վատ խաղի ժամանակ դեմքի լավ արտահայտություն ընդունել, բայց դա էլ նրանց մոտ չի ստացվում։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանելով հարցին, թե Բաքուն ասում է, թե իբրև Հայաստանը խուսափում է բանակցություններից, բայց ստիպված կլինի վերադառնալ բանակցային սեղանին։ Հայտնի է, որ Հայաստանը միշտ եղել է եւ մնում է բանակցությունների կողմնակից։ Հանրահայտ է նաև, որ հենց Ադրբեջանն է, որ մշտապես փորձում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ քննարկումները տեղափոխել այլ հարթակներ, փորձելով խուսափել բանակցություններից, հրաժարվել հանդիպումներից, որոնք կազմակերպվում են համաձայնեցված ձևաչափում երանախագահների հովանու ներքո, բարթելով դա հայկական կողմի վրա, նշել է նախարարը։ Դիտարկմանը, թե մամուլում տեղեկություններ կան, որ ապրիլի 27-ին սպասվում է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանել է. Կա ընդհանուր ըմբռնում, որ այդպիսի հանդիպում է պետք կազմակերպել երբ լինի վերջնական համաձայնությունը, երբ ժամկետները ճշտվեն, մենք դրա մասին կհայտնենք։ Օրերս հարավային Օսիայի հանրապետությունում էր գտնվում Արցախի հանրապետության պատվիրակությունը արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանի գլխավորությամբ։ ԼՂՀ պատվիրակությունը մասնակցել է հանրապետության նորընտիր նախագահ Անատոլի Բիբիլովի երթնակալության արարողությանը։ Կարեն Միրզոյանը նրան է փոխանցել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները։ Օրերս Արցախում էին գտնվում հայ բարեգործական ընդհանուր միության եվրոպական երկրների կառույցների մի խումբ ներկայացուցիչներ հանդիպումներ ունենալով քաղաքական ու հասարակական շրջանակների հետ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախի հասարակական դաշտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը տեղի ունեցել Ստեփանակերտի Թումո տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության եվրոպական երկրների գրասենյակների ներկայացուցիչները ցանոթացան Արցախում գործող հասարակական կազմակերպությունների ծրագրերին ու գաղափարներին, որոնց իրագործումը մեծամասամբ ֆինանսական խնդիրների հետ է կապված։ Պատվիրակության անդամները խոստացան հնարավորինս օգնել դոնոր կազմակերպություններ գտնելու հարցում։ Մենք ապրում, աշխատում ու հարկ ենք վճարում անում եվրոպական երկրներին։ Այդ գումարները Եվրոպան բաժանում է ամենքին, բայց ոչ Արցախին։ Դա արդարացի չէ, այս ուղությամբ պետք է ակտիվ աշխատանք տանել։ Մեկնաբանելով այցի նպատակն, ասաց Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Եվրոպական գրասենյակի տնօրեն Նիկոլա Դավիդյանը։ 10 դարբեր եվրոպական պետություններից ցանց են կազմակերպել եւ կարոզարշավ ունենք, որբեսի եվրոպական կառույցներին եւ կազմակերպություններին համոզենք, որ կան Ղարաբաղ եւ աշխատեն Ղարաբաղ։ Արցախն աշխարհի միակ երկիրն է, որտեղ ներկայացված չեն միջազգային կազմակերպությունները։ Միակ բացառությունը Հալոտրաստ կազմակերպությունն է, եթե իհարկե չհաշվենք Կարմիր խաչը, որն իր գործնեությամբ եզակի կազմակերպություն է։ Այսի նպատակը այս շրջափակման դեմ պայքարելն է, մանրամասնեց հայ բարեգործական ընդհանուր միության Բելգիայի մասնաճյուղի ներկայացուցիչ Շահնուր Մինասյանը։ Մեր հիմնական նպատակը եղել եւ մնում է այս այցելության։ Այս տեղեկություններով հանդես գալ եվրոպական այն կառույցների մոտ, ովքեր ֆինանսավորում են նման ծրագրեր եւ չճանաչված պետություններ, նաեւ ակնկալելու համար ոչ միայն ֆինանսական աջակցություն, այսինքն պետքա շեշտադրումը դնել ոչ միայն ֆինանսի վրա, որ մենք չենք մուրում, այլ որ կա նման տարածք պետություն, որտեղ կհասարակական ակտիվ գործունեություն ծավալող կառույցներ եւ որոնք ակնկալում են համագործակցություն։ Այսինքն ամբողջ մեր առաքելության մեխը դրանում է։ Հարցին թե որքանով է նա իրատեսական համարում եվրոպական հասարակական կառույցների մուտքն Արցախ, Շահնուր Մինասյանը պատասխանեց. Անհնար ոչ մի բան չկա, նաև հաշվի առնելով այն փաստը, որ օրինակ հյուսիսային Կիպրոսը կամ այլ չճանաչված պետությունը, ինչպես Աբխազիանը, ստանում են կողոշակի ֆինանսական օգնություն, բայց երբ որ տեսանք, որ Արցախ 0 եվրո կամ դրամ է մտնում, տարակուսելի է, եւ այդ առումով պիտի լոբիստական ագրեսիվ աշխատանք տանենք։ Եվրոպական քաղաքակրթության հիմքում ընկած է մարդու իրավունքների խնդիրը, որոնք համընդհանուր են բոլորի ճանաչված ու չճանաչված երկրների համար։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության պատվիրակությունը հուսով է, որ հավատարիմ մնալով իրենց մարդասիրական սկզբունքներին եվրոպական կառույցները մուտք կգործեն Արցախ եւ մոտ ապագայում մենք հայ բարեգործականի այս այցի արդեն արդյունքների մասին խոսելու հնարավորություն կունենանք։ Յուլիա Վանյան այսօր Մարզասերների համար տեղի է ունեցել Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի բռնցքամարտի բաց առաջնություն նվիրված մայիսյան երատոնին։ Ստեփանակերտի բռնցքամարտի մարզիչ Գևորգ Թորոսյանը ասել է, որ մայրաքաղաքից, ճարտարից եւ Կարմիր շուկայից առաջնությանը մասնակցել է շուրջ 30 մարզիկ։ Մայիսի 28-ից մինչև հունիսի 2-ն էլ մասնակցելու ենք Արցախի եւ Հայաստանի ընկերական հանդիպմանը հունիսի կեսերին Բրոնսկամարտի կրտսեր տարիքի պատանիների Հայաստանի առաջնությանը, նշել է Գևորգ Թորոսյանը։ Առաջնության հաղթողները արժանացել են պատվոգրերի եւ հուշանվերների։ Թողարկման ավարտից առաջ լսեցեք հայտարարություն։ Արցախ գազ փակbaşin տիրական ընկերությունը իրազեկում է բնակչությանը եւ գազ օգտագործող ձեռնարկություններին, որ պրոֆիլակտիկ աշխատանքների իրականացման նպատակով սույն թվականի ապրիլի 26-ին ժամը 9-ից 15-ը ժամանակավորապես կդադարեցվի Մարտակերտ քաղաքի եւ Մարտակերտի շրջանի Աղաբեկալանջ գյուղի գազամատակարարումը։ Հայցում ենք ներողամտություն պատճառված անհանգստության համար եւ խնդրում պահպանել գազից օգտվելու անվտանգության կանոնները